Dua ya kuinuka kutoka kwenye rukuu. Samia Allahu liman hamida, Mwenyezi Mungu amemsikia mwenye kumsifu. Na atasema Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, Ewe Bwana wetu ni zako sifa njema, sifa nyingi nzuri zenye baraka. na atasema ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد zimejaa mbinguni na zimejaa ardhini na vilivyomo ndani yake sifa zako, na zimejaa sifa zako kwa ulichokitaka baada yake. Wewe ni mstahiki wa sifa na utukufu. Ni kweli uliyoyasema mja wako na sote ni waja wako. E Allah, hapana anayoweza kukizuia ulichokitoa na wala kutoa ulichokizuia, na wala haumnufaishi mwenye utajiri, kwani kwao wewe ndio utajiri. Imeletwa kwako na uongofu.com.